Lumba da zer? Uda berria edo bedatsa agertzen zaiku emekimeki kimuak pusatzen aidia, haien bihotzak idekitzen ostuak zabaltzen, eta negu osuan lotan egonden den xapa, enbor edo trunkuen goa badua bizi berria ekarriz. Urte guzietako sikloa berriz hasten da funtsian. Gentian beitane gaizabera agitzen da haura sortu hor duko mundia iso hasten da, begiak zabaltzak balik, bizituko dutian jolasei esker unguian dutien gaizetaz jabetuko da, be eksperientzia propiak eginen mundiaen ezagutzeko. Hamar bat urte arte, mundu inosent hortan biziko da. Benageo, potiko bada, eta potiko bakoitzain araberan, hamar, hameka, hamabi, hamahiu, hamalau urte dutik jalaik, irautza bat ezagutu kodu misika deskatzun baita gertuko zaitzo begitartian, botza kambiatuko zaio, eta bidar edo kokotxaldian hiuzpalau bizar motio sortuko zaitzo. Nerabetzan sartuko da, eta ordituikat behaie txapa edo zeb delakua agertuko zaio, testosterona, araren hormona. Eta ordian? Du jour où le garçon est il ne peut pas ne pas éjaculer. da! Ez sin beste ku zaio, ez du eskapik. Preforsta tabu ez betea jaleiteke mutiko txohunen buia. Erran la junen dela, zikin dela, gor batuko dela eta nik dakita zuin ikuspegi moral hersi edo etxekuek beraiek dutien ahalke eta lotsetaz josi zanenda da haura. Nahiz fraidetegi zorrotzenian ezar debaldetan dateke. Egunian behin, bi, sortzi edo hamabi aldiz bahatuko du be ernal txotxa. Haleike baliteke hau herhandi bat izan dadin. ukondo edo ukaiaren iharausteko gogoik ukenez dezan. Hore, testosteronak gainia hartuko deio. Si le garçon ne fait rien, ne pratique aucun geste, eh bien, il va être victime de ce que l'on appelle les pollutions nocturnes. Mundu hau jada mila kutsaduaz eida, ez du beraz balio beste baten gehitzia. Gainera etxekoak esatuko zaitzo, mihisiak funditu dutiala, ahalke eta lotxa sartuko zaio. Va se réveiller le matin, il aura éjaculé dans son lit, il n'osera pas, bien évidemment, en parler à ses parents, et il ne le vivra pas bien. Eta, dakik bezala, ahalkia edo lotxa ez da baitez mundu juntako bide ederen zabalazteko tresna hobena. Beraz, hobe hortaz hitz egitia. Potikuen kasien aitei dohakio hortaz berri emaitia ben semiai. Nulaz bea hortaik iganden eta guanoe osagarri hunian balinbada tresneia hoi abiltendian, hai dagokio eran bezala juntaz berri emaitia. Nahi bada seme hoi gizo normal bat izain dadin, ez da ez aski futboleko teknika edo abilezietaz aholku emaitia, edo taigabe eraitia hobena eta lehena izan behar diala sail gizietan. Bariteke potiko hoi futbola edo zerbaitetan lehena izan dadin, edo ez, segurenik hatik nabardura sumaitez kanpo, jente normala dateke, bestiak udui, eta normal datekian henian jakin behar du, que la masturbation est un phénomène physiologique, normal, obligatoire, incontournable lorsque l'on est adolescent. Eta jakin erabetzatik jate ez diala gaizkik egiten. Vive la France! Vive la République! Oi, parka, haununtide brigiten zaike. Bom, izan untsa! Nun bada zer?